أوما تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان ovdje kod nas, na našim prostorima, ovo je malte ne moda, je li tako? Ponos, m, ljudima je ponos i nikada su oni, znači, uključeni u neke organizacije, je li tako, u neke projekte tih organizacija strane, je li tako, kršćanski, evropski, je li tako, da, su uključeni u to i oni su trenutno u toku i još se to sve dobro pla, plaća i tu je, znači, sastavilo se sav kajer do njavka. Međutim, ljudi nisu svjesni da su se, znači, na sebe natovarili sam teret ahirata i da ih čeka ono što ih čeka. دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير I onda niko ne kaže, nemoj se time baviti, to ovaj, unosi smutnju i nered i dovodi do razdora. A, niko se ne žali zbog toga. Ali nemojte se držati vjere, jer to će dovesti do fitne i ovaj, svađe i do razdora u porodicama i u društvu. ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع jer kad su obnavljali Kabu nisu htjeli da ulažu od kamata, samo od čistog imetka.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 od fiska i grijeha nakon toga zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala posebno na blagodati ovog mesečida na blagodati ove džavije ovdje u Saraju sad imamo džavije u Saraju alhamdulillahi Rab A nakon toga, ja nisam siguran, znači prošli put kad smo govorili o oblicima prijateljovanja i nedozvoljene, da tako kažemo, saradnje i sa nevjernicima. Da smo završili svih 20 tačaka? Sada jedna zadnja, rekao se u zadnju, ha? ostavit ćemo zadnju na kraju. Pa zadnja mora doći na kraju. Ne, ne može doći na početku. Posebno, posebno. Posebno, dobro. Uglavnom, go, e, ponovit ću nekoliko zadnjih, barem ukratko. Pa smo govorili, znači, da je od oblika prijateljevanja sa nevjernicima da insan bude zadovoljan sa onim što oni radi, znači sa načinom njihovog života i da ih oponaša, zatim da bude sa njima znači vedar i otvoren jel tako da ih znači pokazuje im e, i ispoljava počasti jel tako i, poštije, i poštivanje jel tako zatim da ih pomaže u njihovom zolomu i na njihovom znači u njihovim zavludama pa je Allah subhanahu wa ta'ala navio primjer znači da kako neko može da, da pomogne nekoga dok čini određene grije, da ga pomogne u tom grijehu iako sam ne čini taj grije. Kao što je žena Luta a.s. Znači, nije osuđivala, čak je pomagala svom narodu tako što i je obavještavala o, o Lutovim a.s. gostima. Jel tako? Ili žena Nuha a.s. Znači, da ih pomaže u onome u čemu su oni na zavodu makar sam u tome ne učestvo radi ovog ili onog razloga. Zatim, traženje, davanje njima savjeta, savjetovanje, znači traženje od njih savjeta i isticanje njihovih pozitivnih strana, je tako, njihovih kvaliteta, pohvala, pohvala u odnosu na sprem njih i tako dalje. To smo prošli put, čini se, opširno sve onaj izdetaljisali zatim izražavanje poštovanja prema njima i podizanje njihovog ugleda među muslimanima određenim izrazima kroz koje se ogleda poštovanje i učitivost, je tako? Isticanje toga da su oni, je tako, e, uredni ljudi, gospoda, je tako, tako dalje, znači na takav način se pomažu, je tako, nevjernici i to je jedan od zabranjenih oblika oblika znači pomaganja i prijatelja sa nevjernicima. Zatim, 17. ustanovanje sa njima, stanovanje sa njima i život u mjestima gdje su oni. Rekom se naravno. Što će naravno dovesti čovjeka, jel tako da, sa njima učestvuje njihovom e, javnom životu na kraju i borbi protiv vjernika. Kad oni krenu u borbu protiv muslimana, šta će on? Mora sa njima, tako? zatim e, stupanje u određene saveze sa njima ili sprovođenje njihovih planova i projekata sklapanje znači određenih saveza sa njima i sprovođenje njihovih planova i proje, i projekata je tako? ulaženje u njihove znači organizacije u njihove organizacije, njihove, njihova udruženja i uhođenje za njihovu korist. A. Prenošenje tajni, je tako, muslimana i prenošenje informacija o muslimanima njima. I vrhunat toga je šta borba u njihovim redu, redovima. Borba u njihovim redovima. Ovo je, znači, nešto što je zaista raširano i autor je u ovoj tačci malo šire govorio govoreći da je to znači kako kažu Arapi Ataburul Hamis peta kolona, je li tako? peta kolona, kolonaši, u stvari, danas to znači više i ne zvuči kao peta kolona jer danas ove stvari dolaze sa zvaničnih mjesta, je li tako? dolaze preko e, ljudi na položaj rukovodećih ljudi tako? da su oni u stvari ti ljudi preko koji se ostvaruju određeni projekti i planovi tako? neprijatelja islama pod plaštom ovoga ili onoga je tako? E, tako kaže ovdje da je spominje Sejid Kutub da je rahimahullahu ta'ala jedan od pjesnika u Egiptu uh, odnosno Mohamed Kutub, njegov vrat, je tako, da je rekao kad su Englezi napustili Egipat poslije uh, ovaj, rata i o, sticanja nezavisnosti. Kad je Egipat stekao nezavisnost, kolonizatori su se povukli, je tako? Pa je taj pjesnik rekao, odoše bijeli Englez, ostadoše nam ovi smeđi. Znači, odoše bijeli Englez, ali ostadoše nam smeđi. Šta hoće da kaže ovi Je tako? Ovi preplanovi ostadašnji. <laughs> da tako kažem. Mi za njih kažemo da su oni crni, je tako? Za nas su Arapi crni isto. Pa, pa mi možda preveli a, odaše bijeli Englezi, ostadaše nem crni. Je tako? Šta hoće da kaže? Ostadoše ljudi koji su, znači, engleskog vjerovanja, života, razmišljanja, ciljeva, je tako? Ambicija, želja, ostale će da sa nama žive. Sad ovi mogu slobodno ići. Ali tako? Ali ovi će ostati da njihove planove ovdje spro, sprovode. I na planu obrazovanja, i na političkom planu, i na svakom drugom planu. Ali tako? I tako i jest. I tako i bilo. Otišli su Englezi. Ali je došao šarijat onda u Egipat? Nije. Ali tako? Nije, ništa se promijenilo, nije. I dalje je sve ostalo kao što je i bilo kako su Englezi uspostavili tako traje. Naprotiv, čak su ostavili znači ljude koji su planski sprovode određene njihove e, zamisli. I to su oni znači koji ovdje kod nas na našim prostorima ovo je maltene moda, je tako? Ponos ljudima je ponos i nikada su oni znači uključeni u neke organizacije, je tako? u neke projekte tih organizacija strani, je jel tako, kršćanski, evropski, jel tako, da, su uključeni u to i oni su u trendu, u toku i još se to sve dobro pla plaća i tu je znači sastalo se sav hajer dunjalka. Međutim, ljudi nisu svjesni da su se znači na sebe natovrli sav teret ahirata i da ih čeka ono što ih čeka. Međutim, u svakom slučaju, sve su to, znači, plitke šeitanske, je tako, zamke, i inače spletka šeitanova je slaba, je tako, kao kula od kara. Sve to kratko traje i brzo propada, Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će uspjeti njegova vojska, je tako, i da će njegovi poslanici i njegova vojska biti potpomognuta i pobijeti. Vo inne džundena lahumul galibun, zaista će naša vojska pobjediti. Što tako? Pa onaj ko hoće da bude pobjednik, treba da bude u toj vojsci. Tako, koju je zagarantovana pobjeda. Ako već hoće da se angažuje, je tako? Onda neki zavere pobjedničku. Da ne luta lijevo i desno neki izabere povjednik. I to će uraditi svako ko je imalo razbor. <coughs> Zatim kaže 19. tačka ko pobjegne iz islamske države u nevjerničku zaračenu državu. Državu koja je u ratu sa muslimanima. Jel tako? Iz ljubavi prema nevjernicima. Jel tako? To je svakako jedan od najočitijih videova i očiti ride i otpadništvo. Jel tako? teško mu da živi sa muslimanima u plovi god kod nevjednika. A ovi su u ratu sa muslimanima. Znači, nema nikakve sumnje da je u velikim sive. I na kraju 20. tačka kaže onaj ko se učlani u sekula, sekularističke i nevjerničke partije političke mislim sekularističke nevjerničke partije kao što su znači komunisti kao što su socijalisti nacionalisti, masoni, demokrati i bilo ko, koji drugi, Je jel tako? I onda kad se učlani, on znači e, izražava, odnosno njegovo prijateljstvo i neprijateljstvo izražava se kroz kroz pripadnost toj partiji ili ili ne pripadnost. Znači članstvo u toj partiji ili nije članstvo glasa za tu partiju ili ne glasa, to je mjerilo. Jel tako? Poslije onda dva vrata posveće, jel tako? Jedan je onaj u SDA, a drugi u ASDA. I onda se posveđe. Jel tako? <laughs> u stvari sve to isto. Nije zato što je ovo, ove dvije su iste, nego su sve iste, je jel tako? U kojoj god bili. I onda niko ne kaže, ne možete s time baviti to ovaj unosi smutnju i nered i dovodi do razdora. A, niko se ne želi zbog toga. Da se ljudi zbog toga svađe. Ali nemojte se držati vjere, jer to će dovesti do fitne i ovaj svađe i do razdora u porodicama i u društvu čitavno. Tako. Znači, članstvo u tim partijama, ovdje kaže samo članstvo učestvovali u njima i znači privrženost tim partijama na taj način na taj način kako, kako ovdje ovaj prikazuje. Ja sam prošli put onaj rekao da ćemo o tome malo e, opširnije progovoriti. Ja sam već jednom prilikom možda onako ne ovako kroz ders nego kroz razgovor prije dersa to spominjao. Imamo znači e, na neki način snažan pokušaj snažan pokušaj sve snažniji u zadnje vrijeme kod određenih ljudi koji se smatraju dajama, je jel tako, i koji nose određeno šarijatsko znanje sa sobom, da sve češće govore o osnivanju političkih partija i na taj način učestvovanju u, na izborima i tako dalje, da bi se uključili, kako oni kažu, u politički život i da je neprihvatljivo da mi u našoj dali budemo apolitični, je jel tako, i neprihvatljivo da politiku prepustimo drugima da nas vode je tako da to nema nikakvog smisla i tako dalje pod plaštom tih znači a, nekoliko parola možda još mi onaj na taj način se borimo za vjeru mora biti neko da zaštiti muslimane i još ne može sad da mi nam padne još neki, nekoliko tih otrčanih fraza, znači pod plaštom, pod tim plaštom znači žele sebi da da jednostavno pripreme teren i da se raskomote da osnovi političku partiju i da tako i oni učestvuju u tom političkom kolaču je tako koji se tako a onaj kako se kaže dijeli nemilice je tako šakom i kapom pa sam se obavezao na neki način da to malo prokomentarišem i da pokušam uz Allahu pomoć večeras skrenuti pažnju ne samo na pogubnost tog puta, znači ne samo vama je jasno da Resul sallallahu alaihi ve sellem nije tražio nikakvog suvlasništva jel tako sa nevjernicima nije htio sa njima onda učestvuje ni u kakvoj zajedničkoj vlasti jel tako što je sa aspekta šerija znači neprihvatljivo, nemoguće. Je tako? Kako musliman zajedno sa nevjernicima da, da učestvuju u vlast ili da dijele nekako vlast? Kako? Kako kad je sva vlast Allahu subhanahu wa ta'ala? Kad je Allah zakonodavac? Je tako? Otkud? Kako sad? To znači nezamislivo. Međutim, ljudi to opet nekako zamislili. Ja sad, pravo da vam kažem, ne mogu onaj odgonetnost, je tako, ali pokušat ćemo, znači, da vidimo. Pod plaštom ovih parola pokušava se, znači, a, pokušavaju se, znači, braća koja se okrenula vjeri i sunnet. Vjeri i sunnet. Braća i ljudi koji su osjetili, znači, u svojim srcima, je tako, nešto, da treba da bude musliman, je tako, da se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala, da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da pušti Allahu zakon i šarijet, sad se upravo ti ljudi na meti ovi na njihovoj meti ili oni neće naškoditi takvim takvom davom političarima neće naškoditi takvom davom jel tako u poslanicima koji onaj su na teretu budžeta ha. neće njima naškoditi jel tako? nego upravo ovim miskinima da je tako kažemo ljudima koji su svojom glavom razmišljali i okrenuli se u ovoj vjeri. Pa tako? Međutim, kad su se okrenuli ovoj vjeri, dolazi Allah subhanahu wa ta'ala i iskušava ovo, ovim načinom razmišljanja i ovom davu, koja će ih šta opet vratiti na isto. O tako? Opet vratiti na isto, samo što će sad biti još u gorem stanju. Smatraće se da, da su, da, smatraće sebe da su na dobrom putu i da svoj život troše za vjeru, a u stvari oni su u službi čega? onoga što ovaj din ruši i osporava i zaustavlja. I zato je potrebno, znači, i ova riječ je usmjerena upravo našoj braći da ne dozvole sebi da budu izmanipulisani. Nemojte dopustiti da budete izmanipulisani. Da, znači, vaš, va, da budete toliko glupi da vas neko tako sa vama manipuliše i da onda on uživa jel tako, prije svega dunjalučke koristi od te vaše gluposti. Jel tako, da vi za nekoga glasate, pa ono da se raskomoti, jel tako, pa uživa sve one, jel tako, beneficije plate, a šta je sa vašim, sa vašim dinom i vašom vjerom, i šta je sa vašim mjestom kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to onda više neće nikome biti važno. Šta je sa vašim tevhidom i šta je sa vašim odricanjem od širka, To posle toga neće biti nikome važno. Prvo pitanje koje postavljam ovim ljudima, znači postavljam vama, gdje je onda kufr u taguta? No tako, što je jedan od ruknova šehadet. Femen ju'min billahi, femen jekfur bi taguti o ju'min billahi. Pa ko učini kufru taguta i povjeruje Allaha. Znači Allah s.a. šta? Vjeru u Allaha uslovljava kufrom u u taguta. Odnosno, nema vjere u Allaha dok se ne zanavjeruje u sve ostalo. A tako? Nema vjere u Allaha dok se ne, ne vjeruje u sve ostalo. A po definisanju, znači šta je to tagut, da tako mi ćemo vidjeti da je tagut, znači ne može ništa drugo biti. I najprije, šta? Kako kaže uh, eh, Mohamed Ibn Abdullahar, onaj ko propisuje zakon mimo Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona, O pa tako? Ili zakonodavac, znači, propisuje te zakone, ili onaj ko sprovodi te zakone. Pa su spomenuli u definiciji, znači, jedno i drugo. Ko ne sudi, onaj ko propisuje zakone, ima Allaha subhanahu wa ta'ala, ili onaj ko ne sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Pa obuhvata jedne i druge. Za, ovo napominjemo zato što, znači, vidite govor u Lemi, Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala dao na njihovom jeziku da razjasne. Je tako? Nisu oni znali da će se pojaviti, nego i u njihovo vrijeme bilo šubuhatora. Ali u naše vrijeme pojavljaju se šubuhatori pa onda kažu, znači nije onaj ko izmisli zakon, je tako? To je jedna, a ovaj ko sprovodi, ne sprovodi, znači, ili ta isti zakon poslije koji nije Allah, pa tako sprovodi, nije to sad on nešto drugo. Je tako? Nije tagut. I tako dalje. Znači, da ova stvar bude jasna ili po općenitoj e, definiciji uh, e, Ibn Qayma rahimahullahu ta'ala gdje on kaže sve ono što ljudi znači slijede je tako sve čemu ibadet čini i sve čemu se pokoravaju <coughs> mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa je spomenuo ove tri stvari slijede je tako čemu ibadet čini znači upućuju dove, sedu, namaz, zekat, je tako? Čemu se zavjetuju, čemu prinose žrtve, je tako? I treće, čemu se pokoravaju? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad kažemo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je vam jasno šta to znači? Znači, nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Što se slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A? Mi slijedimo uh, ashabe, tabiine, tabi tabiine, jel tako, slijedimo u lemu imame umeta. Jesu oni taguti? Nisu, zato što je slijedjenje njih u stvari slijedjenje Allah subhanahu wa ta'ala. Jel tako, pokoravamo se onome ko naređuje ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i zabranio ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Jel on sad tagus? Nije, jer ovo je sad pokornost u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, ali kad kažemo mimo znači nasuprot, sad nešto drugo on propisi ili nešto drugo naređi, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala naredio da slijedi jedno, on traži drugo. Pa ti njega slijedi, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, je tako? E to je to. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se samo njemu i badet čini, a ovi kažu pa može još i šehovima, može i evlijasima se dova uputiti, je tako? Može i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem se traži šefat, šta je ovo? Znači, ovi su skrenuli, tako. E to je ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili pokornost mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pokornost, poslušnost, odnosno odanost nečemu drugom ili nekom drugom zakonu, jer je pokornost kroz to. I lojalnost kroz to. Kroz zakon. A tako. Pa i ova definicija Ibn Qajma, rahmahullahu ta'ala, upućuje na ovo o čemu govorim. Da su, znači, šta, vladari, i vlasti koje ne vladali po onome što je Allah subhanahu objavio ta goci. Pa tako. I ovo je prejasno. Ovo, ovo je prejasno. Znači, sad, onaj ko samo za njih glasa, je tako? Ako nije izašao izveri u najmanju ruku, podržao je i dao podršku ta gocim. Je tako? Jeste mi razumeli? Znači, najmanju ruku. Zato ne, je neprihvatljivo i nezamislivo da musliman dadne tu podršku, je tako? Ali, ovi imaju, idu stepen dalje, oni sami osnivaju partije, je tako? I hoće, je tako, da učestvuju u vlasti, je tako? Hoće da učestvuju u vlasti. Sve to pod plaštom da smo mi, šta, prisiljeni, je tako? Prisiljeni da je ovdje nama teško, je tako? Zbog teške situacije i tako dalje ovo, ova priča o prisilu, braće, to je, ja ne znam da li ima normalan nisam da može to onaj povjerovati u to. Znači, ja smatram da za, zaista to samo stvarno malo umni ljudi mogu prihoditi. U kakvoj se ovdje prisili radi? U kakvoj se prisili radi? Ovdje je otimačina za vlast. Hej! Ovdje se gine za vlast, za foteljek. I ti hoćeš isto da gineš i kažeš moraš, prisiljen. Stariva, kako je prisila? Znate šta je prisila? Znate li šta je prisila? Ko je će natjerao da se slikaš, našminkaš, začešljaš i objasniš sam se sebe na bandjere? Kako je to prisila? Ko je će natjerao da lažeš ljudima da će im biti bolje kad glasaju za tebe? prisila. Da, haura wa rakua se ila bil. Šta je ovo? Znači, šeitan je primove. Braće, znači, toliko se laži bezobrazno i otvoreno da je to više nepodnošljivo. Toliko bezobrazno i otvoreno da to više maloj djeci jasno. Morao mi, eto. Eto, ako mi to Pojiš će neko drugi. <laughs> Ako ne pojdemo mi ovaj neđaset, neko će drugi. Pa ne <laughs> jedi ko hoće neđaset. Ali ostavite nas. Mi jedemo samo čisto. I što je halal. Razumijete li? Znači tu priča o prisilu. Pa tako? To su Ne Neprihvatljive stvari. Zatim, da će to biti onaj neka dava. To tako? Ili da će se pod tim plaštom onaj e, uspostaviti šerijat. Da će se na taj tim putem, eto, oni se bore za šerijat. To je još veća laž. I još veća glupost. I još veća glupost. Kako mo... Kako ljudi nemaju obraza? Kako može reći? ja uspostavljam šerijat a on ode tamo i zakune se na usta je tako i onda se bori za tu partiju i brani te institucije i on je sam član tu učestvuje u, i pospješuje funkcionisanje svega toga i radi za to i onda kaže ja se borim za uspostavljanje šarijeta Sveta. Kao kad bi ja došao ovdje sa bagrom da vam rušim ovaj mesvid i kažem ne, vi ne vidite dobro. Ja vam pravim ovdje mesvid. Vola <laughs> je tako. Znači i onda vi povjerite stvarno ovaj pravi, vidiš da pravi. A ja samo glupa. Obar. Sveta. Direktno znači učestvuju sa tagutom i postaju dio tog tagutskog sistema, a tvrdi da uspostavljaju šarija. La haula wa la La haula wa la Znači, ne, ovo je ja ne znam, znači, od Ja, možete mi se prikazati to, ono, kako to izgleda. Ja hoću sve nekako da nađem neki primjer da vam to slikovito prikažem ljudi kažu uspostavljamo šarijat i sovremeno dok to govore gaze po naj po temelju ove vjeri po šehadetu la ilaha ilaha kako uspostavlja šarijata gazi šehade ruši šehade la ilaha ilaha je tako? gdje je kufru ta guta? pa sam nam objasnite evo mi hoćemo da vam povjerimo da ste vi učinili kufru u taguta, kako ste to uradili? Pa tako, kako ste to uradili? Da ne bio Znači, tu, o tome se radi. Onda, da ne govorimo o glupostima koje dolaze poslije. Znači, ti da bi onaj, prije svega vlast se ne daje onome koji traži. To je pravilno. Pa tako, kad je Musa Rešar i došao sa dvojicom bratića kod Resula sallallahu alaihi sallam, jel tako? Pa su oni rekli, ja Resulallah, da učini i nas da radimo za sebe, da nam neke ovaj, poslove, te državne, jel tako, funkcije neke. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam, vallahi, mi ne dajemo naše poslove onima koji ih traže. A ovo partije, osnivanje partije, šta je to? Traži. A, to je očito traženje i pogibija za ta mjesta tamo, je tako? Pogibija za položaj. Znači, to je prvo. Znači, automatski kod posegne za tim putem njemu, njemu ne pripada vlast. Je tako? I ne možemo se dati. Šerijatska vlast, je tako? Druga stvar, evo, da osnovio partiju, šta će ljudima govoriti? Šta će nuditi ta partija? Hoće li reći narodom i hoćemo da uspostavimo šarijet? Ha? Mogu to reći u uopšte. Znači, ne mogu to reći. Dobro. A osnivaju partiju po tim plaštom, da hoće da uspostavljaju šarijet, je tako? Znači, evo, opet, opet Znači, narodu će lagati. Nešto će pričati da hoće, a oni stvari hoće šarijet. Nije nego će oba puta lagati. I kad osnivaju partiju, kažu, mi to hoćemo rad šarijeta lažno. A i ono što će narod obećavati, sve će valjati. O tako? Znači, lažu na sve strane. I lice licemirno se odnose i prema onima koji hoće šerijat i prema onima, prema onima koji neće šerijat. Zašto to rade? Zato što su im potrebni glasili jedni i tu i drugi. Razumije se, braćo? Nema drugog puta. Ako ti izađeš javno, kažeš, hoćemo šerijat, Ko će glasati za tebe? <laughs> tako? Hoće ti uopšte odmah uopšten? Završeno, karijera, politička, minus, to tako. Nula, ne ja više kampanja. Sada. Znači, lažeš populaciju koja zna, za koju znaš da je predimljena za šarijat, a lažeš i ove druge. Zašto? Zato što su potrebni glasove. Dobro, kad ih sve slažeš i obmaneš, to tako, i dobiješ na izborima. Šta ćemo sve? Tek će onda pravi bela. Ne, ovo nemoj se smijati. Wallahi, onda najveći problem. Šta ćeš sad? Evo, ajde sad. Evo sad pobjedi na izborima i sad treba da taj šerijat za koji se bori još postaje. Šta to podrazumijeva? Šta podrazumijeva to sad da ti uspostaviš šerijat? Prvo podrazumijeva da ukineš sve ostale političke partije da im zabraniš rad, jel? Ne mogu oni šarijet. Nema ovdje stav. Sto farca. E, samo jedan. Svata se vraća. Dobro, ako ti kažeš ne, pa mi smo demokratični, pa mi ćemo njima dati, neko oni se bore, ali mi ćemo, šta to znači? Onda s njima legalizovati njihov sekularizam, odnosno njihov kufr. I javno ćeš im ti, kao šarijatska vlast, dozvoliti da oni šire i pozivaju u svoj kufar. Čime će kako šta biti? Tako, minus. Nema se nigdje kod Allaha spano tako. Odnosno, imate svrstanci, normalno, nisi među njegove robove. Sve Zato mnogi ihvanije koji učestvuju u uh, domovima naroda, u parlamentima, arapskih zemalja, kad im se postavi ovo pitanje, kaže, pa mi ćemo se truditi da, onaj, odnosno mi se i ne zalažemo da pobjedimo na izborima. Evo rovar iznutra. Ovo je, znači, vrhunac budalaština. Učestvuju u demokratskoj vlasti i bori se za vlast, ali će čitavo vrijeme nastaja da nikad ne dobije većinu i da ne bude iskušan time da uspostavi šerijat a početno krenuo na taj put da uspostavi šerijat. Jesam sad jasno? Pogledajte tog puta. Pa može li se ovo zvat pravi put? Pogledaj ovi vijuga. ovo nije, koji vozač može voziti ovim putem? Šta vam? Pogledaj ovi kontradiktornosti i budalaštinje. Znači, ako je dozvoliš ostalim partijama da rade, izađe izvjeri. Ti su legalizovali njihov kufr, što tako? Ako ih zabraniš iz tog trenutka... Znači, ponovo izbor. Alberta bi sam. Znači, ako ih zabraniš, to će biti ponovo izbor, ali bez sebe, nema ti više. Svatate li? Zašto? Zašto kretati na takve putere? na takve staze. Zašto se zamarati godinama trošiti svoj trud? I trud drugih ljudi, muslimana, koji su u startu i početno opredjeljeni za Allah i za Allahov din, da ih izmanipulišeš i uvališ u te vrtloge i te budalaštine i te kontradiktornosti i da potrošiš svoj život na tome kad isti taj život mogu potrošiti u čistoj i otvorenoj borbi za Allahov din. Pa ko padne, alhamdulillah, najveće blagodati za radi. Je tako? Ko ostane, iskušan je postavljeni. Postavlja red. Je tako? Ko pobjedi, iskušan je. tako? Ko ne uspije, bude poražen, nek ne krivi nikog osim sebe, jer nešto nije kod njega stimalo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je obećao. Allah je obećao. Da će pomoć. Intensoru tensoru Allaha i ansor. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoć. Šta to znači ako Allaha pomognete, Allah će vas Kaže imam Kurtovi, rahimahullahu ta'ala, nije dozvoljeno ovako nešto ni reći ni zamisliti kako to Allaha ti da pomogneš. A ne mislim se na to, nego šta to znači? Pomogneš Allahovu vjeru kako možeš reći pomažeš Allahu vjeru, a staneš ta tagutom i učvrstiš njegov, njegov život produžavaš. I drugi ljude na te vode navodiš. La haule ola kotele. Zaista su ovo stvari, znači, mene, meni je neugodno znači da o tome pričam, to je toliko prejasno. Znači, znaš, neugodno je da ponavljaš stvari i objašnjavaš stvari koje su očite, jasno, kako to treba svak to skonta, idemo dalje. Ali zato što osjećamo, znači, sve veći a, naboj, odnosno sve više i sve češće čujemo te ideje se prosuraju, moramo skrenuti pažnju i moramo dati nešto od sebe, u najmanju ruku ovako, da, da upozorimo ljudi. Evo ovdje autor, znači, ove knjige, Vela Valbala, ovu knjigu El Vala Ozara kogod može da nabavi da je nabavi i da je čita ne da je pročitao jednom ko neku lektiru malo da se zabavlja nego da stalno se vraćaš na nju i da gledaš šta su tvoji važi i ova knjiga je jedna od knjiga koja ocrtava naš menedž ovo je knjiga kroz koju ćeš vidjeti jasno put kojim treba da ide ova dana u kojoj smo mi. O tako. I ovo je dobra informacija za sve ove koji se pate šta u tome smjeramo. Evo, neko uzme ovu knjigu ne počita. Ja. A tako. Znači, sve tu piše. Ova knjiga je, još da napomenem, od onima koji pate uvijek od neke zvaničnosti, da to uvijek bude nešto onaj zvanično da mi ne čitamo, znači neke tamo onaj na brzinu napisane ili mihale, je tako? Nije, nego je ovo knjiga El Vala Val Bara fil Israeli koji je napisao uh, doktor Muhammed bin Sejid al Fahtani i ovo je njegova doktorska disertacija na univerzitetu, univerzitetu, islamsku univerzitetu Umbul Kura u Mekki. Znači, na univerzitetu odbranjena magistratura, je li tako? Pa on, a magistratura. Nije do sada. Dobro, kad Ne, magistar. Dobro, evo sad magistar. Od magistarska, on je doktor, poslije znači, ne znam, pisana je otprilike, ova na, najbolje zna možda prije 20-25 godina nisam, onaj, davno sam pročito ovaj uvod, pa tako da su mi ti podaci onaj, ali nije važno, znači, prije dvije decenije, tri je napisao na ovu temu zato što je postala goru goruća tema. I evo ovdje spominje znači da je od načina i ove svi 20 oblika prijateljevanja i prijateljstva prema nevjernicima na početku smo rekli, kaže neki izvode izvjere, neki su manje od toga. Neki su manje od toga i nije se bavio svakom tačkom da objasni šta je njen propis šta je njen propis. Ali mi možemo slobodno reći, znači kad se radi, ovdje malo prije sam spomenuo glasača, međutim, onoga ko uđe u parlament i zakune se na ustav državi i sjedi tamo u parlament, dok se to tako glasaju zakoni, donose i propisuju, smatramo znači da nema nikakvog opravdanja i da je izašao izvjet. Da je izašao izvjet. Jedino opravdanje moguće koje bi mogao imati jeste da bude pri Kristi. Ali malo prije sam rekao, znači da ne ima smisla da se o tebe priča. Ili da na svaku ustaje. Ha? Ili da na svaku ustaje. Ili da na svaku ustaje. To je ono, ako se postavlja Ili, znači, svaki put da napustio. <laughs> <laughs> Kad god oni počne svoj kufr, onda protest, znači, onaj, demonstrativno napusti. Svaki put. I to bi onda ušlo u redovnu proceduru. Znači. Čim oni počnu, čekali bi da ovaj demonstrativno napusti. La haula vola prije toga da se ne zakune. Jes, i prije toga da se ne zakune. Ali kažemo, znači, da znaju svi da je ovo naš din, i da po ovom nemamo znači nikakve šubheni sumnje i da je ovo nešto o čemu smo dobro, dobro razmišljali, pregledavali, čitali, raspitivali i da je znači ne smijemo ni pomisliti da drugačije razmišljamo jer ovo je naš din i nećemo nikome praviti ustupka kada je u pitanju naša vjera nećemo nikome praviti ustupka prema tome nek zna svako onaj ko krene ovim putem kakav je taj put na vagi šerijata i kakav je kod nas razumijete što govori znači to je put na koji nikad ne može računati je tako više na nas je tako gotovo kod nas odmah završili karijeru pa vi praćo znači ne znam, nije mi još, još tu dosta stvari ima da se spomene i da se o tome govori, ali tako, da se još tu, šta se još tu događa, kakvi još tu stvari ima, ali tako, smiješni i glupi, ali tako, da je to onaj, moglo bi se onaj, još komentarisati, ali meni, evo, trenutno, je ovo na ovom palu. A dovoljno je i samo nešto od ovoga da insan, jel tako, se s osmijehom, da se nasmije, jel tako, i da odmahne rukom i da prođe pored tih gluposti i budalaštinja i da se okrene Allahu i Subhanahu wa ta'ala vjeri din, pogotovo, pogotovo kad se zna da za isto to vrijeme, za isto to vrijeme, jel tako, možeš da budeš angažovan u davi, podučavanju Kur'ana, sunnet, šerijat, fih, akid, je tako? Da podučavaš svoj vjet, vjet svoj komšije, da pozivaš komšije, da pozivaš ljudi, je tako? Da kažeš mi imamo svoju politiku, je tako? Jer tu upravo leže, odakle dolaze te zavrde? Dolaze upravo iz odavde. Zato, zato, je i, zato to je tema naša. Je tako? Dolaze odavde. Od el vela vel vera. Ali tako? Onaj ko ovako priča, nismo mi krivi. Krije sam sed. Zato što se nije odrekao. Nije se odrekao taguta. I nije učinio kuf u taguta. Ali tako? Da je se odrekao taguta i učinio kuf u taguta, nikad ne bi rekao, ne možemo mi pustiti da nas drugi vode. Mhm. Ko tebe će voditi? Allah mene niđe niko ne vodi. Sami idemo, Allah nas vodi ovim pravim putem. Sve tako. Ne može mi pustiti drugi, a ko tu tebe vodi? Gdje te vodi? Znači ti se već prepustio. Nizi se odrekao. Je tako? Pa onda, moramo biti politički angažovani. Odakle ti dolazi sad to? Od ovog prvog, nisi se odrekao ta guta, znači moraš u tem učestvati. Je tako? Treće, nemaš uopšte šarijatska mjerila. Jer ako ih se nisi odrekao i smatraš to sve islamom, je tako? Onda ti nije dozvore da se jagmiš za vlast. Nema šarijatskog razona. Je tako? Znači, nema šarijatskog mjerila. I onaj koji krenu ovim putem, sve mu je došlo odatle. Zato što nije, znači, nije shvatio, prije svega nije shvatio ruknove šahara da on mora da se odrekne taguta i da učini kufr u njega tako i mora da bude musliman na islamu tako a mi vidite ova dava šta je ovo drugo nego sve politika sva je naša dava politika zato ova dava je to opasna i zato je, svi ciljaju cilj da tako zato što je šta Zato što oni kažu, selefije su praktično zastupaju šta politički islam zagovaraju politički islam vidi kako znaju a ti nas ubjeđuješ da smo apolitični a ovi hoće da nas povješaju zato što smo predijelili za politički islam što znači ovo politički borba za uspostavljanje šerijata tako vidiš da je politički islam i vidiš da se mi politikom i tekako bavimo Jer kako? Sva dava nam je politika. I da mi imamo svoju politiku u kojoj nas niko ne vodi. O tako? Osim šerijata, što smo rukovodjeni šerijatom. Imamo svoju politiku. O tako? Da Allah s nama tada pomoži. Zato pozivam sve. Pozivam sve. Ne stavljam se i nisam se kad mi dobro. Ni za koliko ovdje halifu, halife mora biti od Kurejšije. Znači, nego pozivam sve da se ostavi tog čarovog puta, tog slijepog puta, te stramputice i zablude, da se ostave širka i kufra, da se prihvatite u hida i da zadnu svoj snagu, svoj doprinos u ovoj davi. Da se žrtvuju na ovom putu, a Allah je obećao da će pomoći. Allah je obećao, a Allah ko bolje ispunjava obećanja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je obećao da će pomoći. I ti se nemoj razbijati glavu kako, šta, odakle. Ti budi musliman. I ustravaja da budeš musliman. I kloni se širka i kufra. I odreci se ta guta. I onda Allah stano tara. Neku radi sa nama šta, šta hoće. Nek stvori šta hoće. A stvorit će ono što je obećao da će stvoriti. Allah će dat, mi ne znamo kako. Ali sigurno će Allah subhanahu wa ta'ala dati izlaz. Pogledajte ovo. Subhanallah ladi. Pogledajte te kontradiktornosti. Ovo sam možda mogu ostaviti zato što nam za nekoliko derseva, možda dva, tri dersa slijedi govor o hijri. Ali evo kad kad smo došli, znači, ili spomenu tovu, govore o tome da smo mi u nekoj nuždi i prisili. Mm -hmm. Je tako? A zar nije Resul sallallahu alaihi sallam bio prisiljen i iskušavani ljudi? Ili da zanijećeš la ilaha illa Allah ili vrelo želje za uoči? Jesu tako iskušava? Jesu. Pa šta je? Je li bila prisila? Jel u isto vrijeme nuđeno Rasulu sallallahu alaihi sallam, hajde neki savez, evo daćemo ti žena, evo para, evo vlast, evo. Zar nije? Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam se predijelio za sobom? Wallahi lažu. Ako ste prisiljeni, hijđa. Ko se može zaustaviti? Ako ste prisiljeni, Pa baš morate u taj čufr tamo da idete. Eto, a vi to ne volite nikako. A? Onda ko se zaustavlja? Torbu na leđa i hidra. Bježi odavde. Zar nije Resul sallallahu alaihi sallam slao ashaba ridvanullahi alaihi dva puta da čini hidru. Gdje? U Abesiniju. Isto tako u nevjedničku državu. A nije mu naumpalo i nije mogao Resul sallallahu alaihi sallam da se snađe da kaže pa znaš, evo mi smo opozicija, vi pozicija, de da to mi malo podijelimo. Svatate ljudi. I na kraju sam Resul sallallahu alaihi sallam je učinio hijđu. Treći put. A nikad mu nije nam palovo. A vi odmah prisiljeni i odmah hop u parlament i 4000, 5000 audi. Ha? E, jeste, prisiljen. Stvarno vam je teško. Zašto vam je teško? Zato što mandat brzo ističe. I šta ćeš sad smisliti? Tako? Kako ćeš sad slagati? Pa opet slažeš, pa opet će isteći. O tako? Pa šta onda? La havla haura ula kuva Zaista, zaista insan koji je sačuvan njegovo srce sačuvano od ovih stvari i od ovih šubhi i od ovih glupost nek padne Allah subhanahu wa ta'ala na sveštu i nek samo za to zahvali jer ovo je fitna današnjica znajte da svako vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala stvara fitnu koja je iskušenja daje fitnu koja bude iskušenje. Pa ima Mahmed imao fitnu, je li Kur'an stvoren ili nije? Odnosno, govori ili Allah subhanahu wa ta'ala ili ne govori? Pa izdržu. Pa su imali fitne, znači sve generacije. Svi su imali. Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Kader, je li tako? Pa Haridije, pa Rafidije, pa Džehmije negiraju sad skroz, sve negiraju pa znači novotari, sufije <clears throat> svako vrijeme svoje pitanje pitanje današnjice je opet pitanje imana i kufra kao što je uvijek bilo opet je pitanje imana i kufra to jest hoćeš li biti u Allahovom dinu ili ćeš sa tagutim ili ti sa njima ili sa Allahovim robovima ili na put stramputice ili putem poslanika, svih poslanika. A njihov put je ustrajavanje na teuhidu. Isticanje teuhida. Zbog čeg dolazi još ovdje do ovog skretanja? Zato što ljudi sebi umisle nešto. Fantaziraju. Pa tako? Pa sad odjedno on pomisli da on je sposoban da se obraća milionima ljudi da je on zaslužio da ih predvodi. Je tako? I fantaziraju sve ljudi u svojoj mašti da oni trebaju da budu vođe je tako? Masama ljudi. I onda šta o, pojavi se čežnja za tom, za osvajanjem srca širokih masa. Je tako? E, i ispred se čini, jel tako, cilj koji je lako i brzo ostva, ostvari. A u stvari se radi o velikoj šeitanskoj za, zanci. I onda da se požuri, da se što prije dođe do cilja, u stvari se skrene skro, skro. I cilj se na kraju zabora, zaboravi. Razumijete o čem pričam? Pa ljudi da bi pridobili, da bi znači, <coughs> kako kažu, ojačali, osnažili, proširili, otvorili se, jel tako, prema narodu, jel tako, ojačali brojno i tako dalje, dobili pristalice, šta onda počnu? Počnu se dodvoriva, dodvarati, znači, i ugađati, govoriti onako kako će te mase najlakše to prihvatiti. Šta to znači ostavi istinu? Ona unosi fi fitnu. Istina je iskušenje, nemoj ljude iskušavati, nego i zamejavati. Istina je iskušenje, pa ćeš prihvatiti ili odbaciti. Ne tu, nego ljudima pričaj vlasnice. Znači nešto što će ih zabaviti, biti im lako prihvatljivo i još će biti ubjeđen da se napravom kursu i tu ulogu da preuzme neki daje la havla wa la illa pored uloge kojom ga Allah očito časti sjedi podučavaj Kur'anu Allahovom govor podučavaj sunnetu ko je te zadužio da ovde napraviš državu što moraš ti napraviti državu neće niko da te sluša čem sa svojim djetom Ne uči svoju ženu. Neće ni oni. Šed sam. Robuje Allah subhanahu wa ta'ala. Umri. Sam umri. Ponašan se. Ti si uspio. Ti si uspio. A šta će mi s tobom ovako, ovako za lutu? I ne samo da si za lutu. Nego si vođa na zabludicu. I odgovarat ćeš za sve one koji se povedu za tobom. Ovdje vraću, ovaj govor. Znači, ne iznosim šarijatske dokaze sad, ovo nije šarijatska rasprava. Ovo je baš raspravljanje. Zato što smo mi šarijatske dokaze, je tako, o kofruca, gota, o izmijeli, izmijeli, nabrajali sve po nekoliko puta i uzduži poprije. Jel' tako? Pa ovo očito oni neće da poslušaju. Ili imaju neka svoja objašnjenja, jel' tako? Ali onda im kažemo subhanallah iladim. Pa pogledaj, evo sada ako ćete odvojeno od šarijatskih dokaza da raspravljamo onako kako se raspravlja. Kako to izgleda kad se malo zrelije to analizira i promotri i analizi i, i Pogledaj kako to izgleda. La haura ura kvote. Wallahi, preče ne da pomrejmo svi kao anonimusi. Ali da budemo na istini. Allah će znat za nas. Allah će znat za nas. smo mi zaduženi da uspostavimo ovdje šarijat kad ljud neće šarijata. Ali smo zaduženi da ga mi živimo i njemu da pozivamo. Šta tu ljudi maštaju? Neće iskušenja prestati. Evo sad smo mi ovdje, vidi, malo nas ima, je tako? I mi mislimo sad to nešto. Allah i ništa se ne mijenja. Da nas Allah pomogne, da sam ovaj narod prihvati šerijat i da uspostavimo islamsku državu. Ništa se promijeniti neće, mi smo i dalje na belaju i iskušenju, sve dok ne pustiš dušu. Što se na iskušenju? Pa samo druga iskušenja dolazi. Onda kad se Allah iskuša, evo ti vlast, hajde sad, uspostavi pravo. Aj sad budi pravedan. Ili ćeš biti nepravedan. Je tako? Pa hajde sad tvoj djete ukrade. Pa nema sad demokratije, znaš, ono malo pritvor pod plati, plati, advokati, nema, nego... Vidi sad iskušenje. Pa šta misliš? Ne, neće nikad prestati. Nema, ne prestaje iskušenja, samo se mijenjaju oblici. Znači im žudiš. Je tako? Ti si već u dinu. Budi zadovoljan sa tom vjerom. Ako te Allah počasti, naravno borimo se za Allah u dini, da Allah riječ bude gornja. I draga nam je pobjeda. Ali nećemo sad, znači, pod plaštom te borbe i postizanja cilja zalutati. Ne. Ne ostajemo na pravom putu. I to je pravi put, on je najpreći. I tako se najbrže stiže do cilja. Baš tako, kad se odlučiš, ja hoću da bude na pravom putu, ne interesim ništa, to ti Allah stvarno tada polako otvara vrata. Tako. I polako te priprema za uspjeh. A ovako, kad ti vidiš, pa to je, to je, da pobjediš na izborima. Braće, Znate šta je to? To je vrlo smiješno. To je smiješno. Pogotovo još prije, sad ima više partija i to. To je borba za jednu sezonu. Za jednu sezonu malo da se izboriš, reklamiraš, poklati samo malo meri, dole, gore, hop, evo te. Na bandijer. Bandijere u fotelju. Razumiješ? To su ljudi otkrili, vidjeli, unosan biznis, zato toliko partija ima. Svata. I onda nemaš nikakvog naprezanja tu. Ništa, ne izučavaj, nemaš. Šta tu izučavati, istraživati, samo petljaj, lakšaj se, laži, ko je brži, evo. Svata. I onda se to smatra, evo, to je, nadohvat ruke. A pravi put, ou, ko će to, to izgleda nešto daleko, neostvarivo, ko će to izdržati, sve te prepreke, čisto u vrijeme hodat, jest, baš to se traži. To je pravi put, trnoviti taj put, koji se čini tako odratnim, ali on je pravi. A ovaj krivi, tako ti ga šetan, ušarenio, je tako, uljepšu. Pa to je, kako Resul sallallahu alaihi sallam kaže šta? Da je džennet pokriven odratnim stvarima. Bil mekari, ono što je, je tako, insanu odratno. A šta, džehennem? Džehennem nije time prekriven. Ha, nego strastima. Sve u žici. Je tako? Zašto da budem ja isposnik, stradalnik? kad mogu biti gospodin? Zašto da budemo građani drugog reda kad možemo biti i u prvom redu? jes, ali ti ćeš biti u prvom redu. Ali tako? Pa vidi kako je opasno ovo. Pa, znaš, možda se zaglaviti, mogu ti navrniti svašta, pa se i optužiti. Jel tako? I robije moraš da radi. O, to sad, je tako? Ha? Nije valjda da Allah svano tjela od nas traži toliko da se žrtvi. La havla vala I ljudi se ne stili da, da javno kažu. Pa dobro, nije svako od nas spreman, znaš, da, da, da leži u zatvor. Nisi radi dina spreman. Sa čemu pozivaš ti? Šta ti ljudima objašnjavaš? Je tako? Zašto si onda spreman? Za bosanski nacionalizam? Ili zašto? Fata. Volim Allah s fanom kada nas uputi jutro s nauku. Jeste mi sad koliko je vremena protiv? U ovih sat vremena znači napominjem šarijetske dokaze smo prije iznosili. Ali uglavnom je to ono što je kružilo po mojoj glavi prošli put kad sam rekao to ćemo posebno staviti akcenat na posebno na ovakav način znači rasprava samo racionalni dokazi i dokazi iz očite prakse kako to odražava a sljedeći put uz Allahovu pomoć znači možemo i sad to napomenuti da za sve ovo što je navedeno Od načina i oblika prijateljovanja sa nevjernicima, kaže opravdanje može biti samo ikra, ikra, to tako, samo ikra. Ništa od kufra, odnosno od širka, insa ne smije počiniti. Jedino može biti opravdan i krahom, prisilom. A prisila za širki kufr nije kao prisila za neke druge stvari, je tako? Za nešto drugo, za dunjaluk može biti prisila i neka prijetnja ovako je nešto. Ne, a za širki kufr mora biti o tako istinska prisila. Matlatiranje, batinanje. Prijetnja ubistvom koju može da sprovede. O tako. Privođenje, matletiranje, znači batinanje, zlostavljanje. E sad insan i to opet samo da se svede na riječi ili djeh dijelo, a srce da ostane čvrsto imanu zato što se niko ne može natjerati. Je li tako? To se ne vidi. E ovdje sad ono dolazi do izražaja važno je srce. E ovdje je važno. Ali opet ako neko ustraji i neće pa ga ubiju uradio je, uzeo je najbolji put. Opet je uzeo najbolji put. O tako? Pa kad bi bilo između nas razilaženje da vi kažete mi smo prisiljeni, a mi kažemo neka mi ćemo izginuti. Opet vi ne bi imali pravo toliko na nas da se ljuti. I da nas nazivate novotarima, i da smo skrenuli, i da smo ovo, i da smo ono. I da nas obtužujete na sva usta i samo se nama bavite. Čak kad bi to bilo tako, nego biste trebali reći ova naša braća mašala a a ovo što mi ćemo iskoristiti olakšicu mi smo a nije to mudra reći a da Allah pomoći braće imate li vi kakvi komentar bujer najveći šušnji koji je potvrde ovog je veća kao da nema ja i kufra. Je li tako? Zašto? Zato što šir, onaj počini šir, izlazi iz vjere, a to je najveća šteta. Je tako? Ne ima veće štete od toga. Ima li koja veća šteta? Ne ima veće štete. To je s jedne strane. S druge strane, kaže Ibnu Qajim Rahimahullahu Ta'ala, da imamo mi jednu stvar ovdje, znači, u svemu ovome. Jezda je situacija nezgodna, sad. Ali imamo jednu stvar da Allah subhanahu wa ta'ala jedno od njegovih najljepših imena jeste da je on El wekil Je Ona je na koga se oslanja, tako? Ona je na koga se oslanja. Divan je on oslo. Nijam el meula, nijam el nasir. Je tako? On je pomagač, zaštitnik i on je oslonac. Pa kaže Ibn Qajim. Oslonjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala može biti prisilno, je tako, ili izborno. Kako prisilno? U jednom se nađeš u situaciji, ništa ne možeš preduzeti. Je tako? Ne imaš nikakve mogućnosti. Ništa ne možeš učiniti. Ostalo ti samo možeš se osloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja tako, i ti sad nužno i prisilno oslonjen na Allah subhanahu wa ta'ala. Pa tako, ne možeš ništa učiniti. To se zove da tako dozivanje Allaha u bezizlaznim situacijama. Tad se Allah subhanahu wa ta'ala odaziva. Nikoga ne ostavi. Kome ostane samo Allah mu se odaziva. Pa evo ako mi kažemo za nas ovdje, pa tako, svi smo nas gotovo, a gdje je pa Allah će nas izvaditi. Pa tako, Drugo, ima tevakul izborni. Znači ono gdje ti svjesno izabiraš taj tevakul. Kako? Možeš, znači na raspolaganju ti neke stvari koje možeš preduzeti, je tako? Možeš nešto preduzeti, nisi sve zajedne ruke. Možeš uraditi ovo, možeš ovo, možeš ono. I sve to preduzmiš uz čvrsto oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijem, kaže Ibn Qajim rahmehullahu ta'ala, znači to se traži i to je tevako. Da preduzmeš ono što ti je na raspolaganju, što možeš, vjerujući da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji će dati rezultat i na koga se osla, oslanjaš. I da je on pravi uzrok, a ne ono što ti uradi. Ne ono što ti uradi. Jer ti posiješ pšenicu i oslanjaš se na Allah subhanahu wa ta'ala. Što? On je pravi uzrok. Ne to što sti, ti što si posio može da istrovne. Ili da odnese poplava. Ili da ptice pojedu. Je tako? Ali je Allah subhanahu wa ta'ala sebe, uzrok svega, sve je stvorio on. I sve stvara i održava. Razumije? I na njega se osta. E kaže ovo, kad se preduzima to što ti je na raspolaganju da preduzmiš, kaže dozvoljeno je da preduzmiš samo ono što je inače u šerijacu dozvoljeno smo razumili. Pa sad, bujrom, je tako? Jeste teška situacija, možemo nešto preduzeti. Šta ćemo preduzeti? Samo ono što nam je dozvoljeno, odnosno u našem slučaju, u davi, samo ono što nam se nare... naređuje. A šta nam se naređuje? Pozovi, opomeni, poduči, objasni. To se naređuje. Jeste razumili, broći? A zabranjena sredstva, zabranjeno preduzimati. Ne smiješ preduzeti ono što je haram. Jel tako? Treba nam para za mjesec. Hajmo ljudi, šta ćemo? Daj, koliko, ko ima? Pa ne imamo ime, pa svi kad se beremo ne imamo. Hajmo baviti se nekim poslom. Neko kaže, alkohol se brzo prodaje, to dobro ide, možemo začas rad. Hoćemo to uraditi. Nećemo. Pa gore je ovo. Vidite kako svi znaju da ne bi trebalo znači prodavajući alkohol zarađivao da se pravi džamije, jel tako? Iako se to masovno radi, uzmaju se kredit i kamata su. Znači pa se prave mjeseci. A? Potom su mušnici Kureša bili razboriti. Jer kad su obnavljali kabu, nisu htjeli da ulažu od kamate, samo od čistog imeta. A bili mušnici. A danas muslimani i vođe muslimana uzimaju kredite i prave, prave džamije. Ovo pričam istinu, nemojte misliti, vi sve mislite, ja vice ovdje. Dijaspori, dijaspori, Ovo što vam pričam, vallaj, kunir se, sve istina. Sve istina. U je svaka džamija napravljena na kamat, znači, kad krene se od, od tiglava gore na uzbrdo, svaka džamija koja je napravljena na kamat. Znači, nise završio ovo, halal te vrati. Znači, dozvoljeno je sam preduzeti ono što je dozvoljeno. Je li tako? ono što je zabranjeno nije dozvoljeno u toj situaciji preduzima. Nije dozvoljeno. A kamoli šta učinit će? A kamoli učinit će? Prema tome, ta veća i manja korist, veća i manja korist, da, ali u dozvoljenim stvarima. Je tako? A veća i manja korist u haramu, nema tu. To je haram, zabranjeno dinom, vjerom zabranjeno. Ne ima veće i manje koristi, hoćemo li klanjati ili nećemo? Čuj, kako to može? Je li veća sad korist da klanjamo ili je bolje da ne klanjamo? Ha? Neko će opet sad reći, stvarno ti uvijek neki budalašni, nešto, vidi kako je ovo blesavo, jel tako što ja sad pričam. Ali je još blesavije, hoćemo li činiti širk ili nećemo? Hoćemo li stagucima ili nećemo? To je teže, blesavije. Safar. Eto vam veće i manje korist. Već. Između većeg i manje grijeha, recimo, ili između širka i, i velikog grijeha, jel tu onda biraš? Može onda da si, jes, ako nema, moraš učiniti grije, jel tako? Moraš, onda uči, odabereš grije, jel tako? Međutim, to je, braćo, to je vrlo, to je šarijatsko, vidite, mi imamo usulul fik, osnove fika, jel tako? pored usulul fiqha imamo uh, kawaid fiqhije. Je tako? Kawaid fiqhije, to su vam šarijatska pravila. Je tako? Šarijatska pravila. Kako se dolazi do formulisanja tih šarijatskih pravila? sa, znači učenjaci primijete, sagledaju, vide kako je Allah s.w.t. propisao određene stvari i iz niza propisa donesu neki za zaključak. Ili im se već ponudi kroz neki hadis ili dio kuranskog ajeta takav te, tekst koji potvrđuje taj zaključak. Je tako? Pa onda, na primjer, hadis La darara wala dirar. Nema, znači, štete ni izazivanja, štete ili uzvraćanja štetu. Je tako? Pa vidimo onda niz šerijetskih propisa u smislu ako neko nekome nanese materijalnu štetu nije dozvoljeno sad da ova njemu uzvrati materijalnom štetu. Nego šta je propisan? Da ovaj nado, nadoknadi. Je tako? To je propisano. Međutim, to pravilo ne ide kada je u pitanju živ, život. Razumiješ? Onaj ko ti osjeće prst, šta? I njemu se s prst osjeće. Nije ko u imetku da ti nadoknadi. Ne, nego i ti njemu. On te namjer osjeće u prst i ti imaš pravo njemu. Hlap i završen. Jeste razumeli? Znači nije to, to su pravila učenjaci su pogledali propise, pa onda rekli ovo ide po tom pravilu. Međutim, hop, donekle ide. O tako? Ide kad su pitanju i metak, i imovinsko pravo, ali kad dođe do, do života i zašte života i krvi, ne ide više to pravilo. Nego ide pravilo odmah, odmazde. Je li tako? E to sam ta pravila. Sada pričam sad ovim pravilom, zato što je ovo, je tako, da se bira uvijek manja šteta šarijatsko pra pravilo. To vam nije ni šarijatski dokaz. Znači, to nije nikako, nego su učenjaci gledali određene propise, gledali, gledali i vidjeli šta da je zajedničko za niz ti propisa u stvari da se bira manja šteta. Jeste razumili? Pa o kojim propisima se radi? Naprimjer, na primjer, žena trudna na porodu i skomplikuje se porod. Je tako? Zakoplikuje se i sad. Kažu doktori, ako ovo pustimo, umrijeće i žena nema šanse da preživi, a i beba će biti mrtva. Ali, ako preduzimo operaciju, hitni neki zahvat, je tako, i izvadimo bebu velika vjerovatnoća da će umrijeti dedo, ali će žena ostati živati. To tako? I šta će sad kažem? Koji pa se veri manju štes. To tako, neke preživi makar jedno. To tako? Razumijete, brez? E tako, u tom stilu. I oko tih stvari. Jer ti ovdje sad nešto moraš preduzeti. Ili, ako ne preduzmeš ništa, šta će se desiti? bit će još veća šteta. Jeste me razumeli? E, tu se tu. A na izborima? Kaka će naš šteta zadest ako ne izađe? Mi nećemo ni velike ni male štete. Nećemo nikakve štete. Ne interesujem. O tako? Svetar, ne radi se ovdje da ti izabereš manju i veću štetu. Prvo, ko to uradi, izabroj najveću štetu. Drugo, mogao si da ne izabereš nikako šteti, da te ne zakači šteta nikako. Da prođeš kroz, kako Arapi kažu, salim. Znači, da, sa selametom da prođeš, da ti nikakve štete ne zadesi. Kaka tebe šteta zadesi sad? Što će pobjediti ova ili ona? Braćo, ljudi su sebe umislili da oni usmjeravaju ovaj umet. Pa ko tebe sluša? Pa ti usmjeri ove ljude koji hoće din. A ovi bošnjački političar, oni će svakako izaći na izbore i kandidovat se i boriti se za tu vlast. Neće i ne čuju te, bola, ne osvrću se na tebe, ti si smiješan za njih. Svatate, braću, kakaj je tu veća i manja šteta? Eto, ako mi ne iziđemo u pobjedu čovjek, ko će to rekao? <laughs> Pa tako, ko je to u to uvjedio? E uzeti će svu vlast Srbi i Hrvati. Neće ba, bošnjaci se jagme za vlast volan. Još više nego Srbi i Hrvati. Sada, nego samo ovu populaciju, ovu populaciju koja inače hoće din, ti ćeš njih upropaviti. I njih zavest i navest na tu stranu. Oni govore, ti ljudi govore kao da njih, kao da su tu sad svi političari, svi I sad samo čekaju šta će taj dotiči daje reći pa da on to tako postiše. Ili se uplaši ako kažemo ne trebamo mi u tome učestvovati gotovo i svi će bošnjaci neće niko izići na izbor. Svi će se prihvatiti. Svi će se prihvatiti. Pa u, učen šteta to bi još dobro bilo. Da tako? Sada? Ali ne ste tako vidi nego jedan mali procenat tako, koji još uvijek ni na kakav način ne utiče na te rezultate. Tako da i tu priča o velikoj maloj šteti je totalno promašena i glupa. Ali ipak zamejava ljude time. I to ozbilje se ljudi. Volika mu brada, rekao bi mašala, razbori, a on počne pričati o većoj i manjoj šteti. A to je stvari odsustvo bilo kakve razboritosti. Gdje je tu razboritost? kakva manja i veća šteta kakva će šteta desiti kakva će se šteta desiti koja je to šteta koja se desiti ako mi spasimo u malu skupinu ljudi da ne zapadnu u širki kuh ili da se ne približavaju nikako tome koja je to šteta mi smo uspjeli a ako mislite ili imate dojam da će Ja sam narod se odazva, pa to je još bolje, la, ola, ola, ko. Onda ni njihovi rezultati ne vrijedi. Je tako? Nego će se pitati onda, šta hoće ovaj narod? Hoće šarijat? Ou. <laughs> onda, onda prelazimo ono u drugu fazu, je tako? Onda dolazi nared ono od čega svi pribujavaju. Sada? Kao što pisaju, šta će biti ako bi mi svi tako? Znate vi šta će biti. <laughs> Zato se i bojite. Vi nećete da to bude. <laughs> Šta će biti ako sam narod? Kako će sam narod? Jesi? Sada, narod nema mogućnosti. Vi vidite ko drži javnu riječ. Svoje ruci. Ha? Vidite. Evo, na primjer, ovo što mi večeras razgovaramo, kad bi to jedna kamera ovdje bila i evo emisije. A, sve je tu. Sav ambijent, ali imamo tu i učesnike, slušao se sve. A, šta mislite? A, kako dozvol da dođe do običnog čovjeka, je tako, ova riječ? mi pošto. Forma nastaje Rasulom ni potpuno. Svata, zato se to suzbija. Pa šta ćemo mi što se suzbija? Naše da se borimo, daj od svema što mi možemo. Ne dajte, ovo kad spomenu veća i manja šteta. Ne dajte, ne, nego odma, odma to suzbijajte. To je budalaštno. To je budalaštno. Nema nikakvog smisla. Ja ne znam jesam uspio ovo pojasniti veća i manja šteta. Prvo, najveća je to šteta. Drugo, možeš proći sa selametom, znači da se ne zakači nikad šteta. Treće, kad ti se to štete bojiš? Neke izmišljene štete, to tako? Treće, to, kak je štete se bojiš? Neke izmišljene. To ova mala populacija, na mali broj ljudi neće glasati nešto se bez. Neće ništa. Svi će oni i dalje trčati. A ako bi se svi odazvali, Oho da je to još bolje. Oho da je to, alhamdulillah, rabbil alamin mi sazrelo skroz. Razumijete to? Ne dajte to da vam niko to priča. Odmah ga zustav, reci, evo, pusti mene, ja sam to. Ti ako to sebe ne možeš da razjasniš, dovi Allah subhanahu ta'ala. Bude iskren sa Allahom, pa će ti Allah pomoć Da to sve poredaš. Bude iskren sa Allahom, Allah će ti pomoći da su se poredali. Nego, nije, znaju oni da smo mi i slabi, i nemoćni, i da tako kažemo, bezopasni. Znaju da smo bezazleni, znaju da smo nenaurožani, znaju da nam nije ne na kraj pameti da se sad porvamo ovdje. Svjesni smo mi svoje situacije, sve oni to znaju. Ali vidite kad nastaje najveća buka. Kad se počne učiti. Ja kad su ustali protiv voćine i odlučili da je rastiraju? Ko zna? Ko zna? Kad je uspostavljena medres. Kad se onaj, o malči najviše piše? Kad je medres. Kad se počne vjera učiti. Braćo, ne daju ti da podučavaš ljude Kur'anu zato što u Kur'anu piše ono što njima ne godi ne daju ti da podučavaš sunnetu i putu Muhammeda sallallahu alaihi sallam zato što je njegov put sasni drugačiji od njihovu to je problem kad bi mi se ostavili dalje nikoga ničemu ne bi podučavali To je bio rahatluk, ništa. Ali, samo je li počelo da se sjede na koljena, da se otvore mushafe, da se uči Kur'an na pamet. Ili ne da je Bože arapski jezik, to je već pravi terorizam. O tako? Ili da se ljudi odvraćaju da ne slušaju muziku, je tako? Da ne idu u kafane, e, to je sad da ne gledaju televiziju. Pa dobro, kako ćemo mi onda njima ispirati mozgor? Kako ćemo sa njima manipulisati? Ne gledaju televiziju, ne čuntaju našu stampu. <coughs> Tako, gotovo i oslobodiše se skroz. Nisu više naši robovi. Nemam čime više da ih porobimo. Pa taj, terorist. <laughs> to vam je tako. Ništa drugačije, nemoj da se trudiš da dok učiš nešto drugo. To ti je uslov ovako. Uslov. Jer ti kad to ostaviš, ti se onda slobodno. Tako, pa tek onda se slobodno. I uzmeš slobodno i otvoriš Kur'an. I Allahove upute čitaš. A, i gledaš Allahov pravi put. E, ti se onda se oslobodio previše. Nego... <laughs> Ali tako? Zato uglavnom kad podiđu ove jel tako, nas sud predaju, predaju koga? Uglavnom naše braće najviše tužuju za, za neplaćanje televizijskih preplata. I ljudima dolaze pozivi na sud i na sudu osude i da su krivi i oni najmini plate kaznu. Ovi koji su mudri čekaju i oni im pošalju, šalju im da i, za izuzimanje i metka. A onda isti ti ljudi na toj televiziji postavljaju pitanje oček mi živi. Nije nego oček vi živite. Vi ljudima otimate, ej. Sada. Ja da čekam priliku ovako na televiziji da pitam, da i pitam, oček mi živite. Ako se ikad, ako se ikad ukaže prilog. Razumijete, brad? Nema velike i male štete u tome. To je sve velika šteta. Nema ništa štetnije u tome. Nego pravi put. Pravi put. Teuhid. Kur'an. Sunne. Šarijet. Koliko? Koliko možeš. Nisi zadužen ti da budeš ovde. Jel tako? Da uspostaviš državu narod neće ما розумієте? Терпіть. Не можеш. Отак, як каже Аллах Субхану Тара Muhammedu Саллаху Алейс, «Лааллаке бахіон nefse Nećeš ti valjda sam sebe vestrgat što oni neće da Pa tako. Neće vjeru ne moraju. Ne možeš ti zbog toga trgat Sikiraj se naravno i boriš se, ali koliko je tvoje mogućnosti. A Allah će stvoriti što on hoće. Koliko god se ti naprezu, Allah će stvoriti što on hoće. Jer Allah subhanahu ta'ala zna zašto neće naroda uput. Zna, je li tako? Ako je Allah subhanahu ta'ala propisao da ovaj narod uništi, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas spas. Je li tako? Amen. Ako je propisao da ih uputi, onda mi moramo da osaburimo. Moramo da ustrajemo. U Bihaću sam držao hudbu, pa sam spominjao govor Sjeda Kutuba, rahimahullahu ta'ala, koji on spominje fi viralu Kur'an, o tome zašto Allah subhanahu ta'ala ponekad odgađa pobjedu. Kaže Allah subhanahu ta'ala odgađa pobjedu zato što umet jednostavno još nije sazrio nemoćan je da podnese tu pobjedu. O tako? Kao mi sad? Evo sad da nam neko dođe, evo vam, na, država mi bi je odmah propastili. Pojma nemam. Nesposobno. Ko će ovo, ko će završavati sve te postavi? Kako? Svata, jednostavno uvijek nezrav. Ili kaže Allah stano tela odgađa pobjedu zato što umet još nije dao sve što treba da dadne. I zaista je to tako nije još umet žrtvovo koliko treba da žrtvuje. Ono što mu je najdraži. Nije još dao. A Allah traži da se žrtvuje ono što je najdraži. Za ovaj din. I onda dolazi pobjeda. Je tako? Šta mi žrtvujemo? Žrtvujemo, dođemo na ders. I eto. A, tako? A gdje da se žrtvuju i neci, životi da se... Ha? Pa će onda kad se sve dadni i kad Allah spano tajala vidi od nas da mi najskuplje stvari je tako, svoje živote polažemo na ovom putu kao najjeftiniju sitnicu. Pa onda Allah spano tajala daj pobjedi. Kaže čak nikad ne da Allah spano tajala pobjedi. Može da i Allah spano tajala će i u toj situaciji nekad odgoditi trenutak pobjede i neće odmah pružiti svoju pomoć. Zašto? Da umet vidi kad sve založi da opet nema pobjede, nego kad Allah hoće i od njega. Da nije to došlo od ummeta ta pobjeda, nego od Allaha. Jest, vi ste sve žrtvovali, ali nema pobjede. Nego onda dođe iznenada nakon. Nije otkud što mi kažemo. Otkud se niko ne nada, evo je sad da shvati svi da se odgoje da je došla od Allaha, nisam ja što mi volimo znači nešto uvijek sebe, je tako? Nisam ja ništa nego je to sve Allah dao. Razumije? Ili kaže čak i to da znači umet i založi sve, je tako? I da Allah spano tela ga vidio i za, da, date su znači ovaj, puno se uložilo i očita je borba umeta, međutim Allah subhanahu wa ta'ala odgađa trenutak pobjede da umet što duže ispašta, teži i da se što duže ta borba vodi. Zašto? Da padne što više šehida, ali tako? I da umet što duže bude napregnut u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala da bi umet kroz znači to ispaštanje i tu borbu i te pačnje u borbi što čvršće se vezao za Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel tako? Jer u borbi najčvršće su svi vezani za Allah. Borci oni se bore, svakako, ne? jedini im je Allah pomaga. Šta rade majke? Briju posunu. Žene, djeca, svi su do maksimuma napregnuti. I svi su na nogama. I svi, gdje se okrenu? Allahu subhanahu wa ta'ala. I onda da to što duže traje, što? Da se što bolje i čvršće vežu za Allaha subhanahu wa ta'ala. I da se što bolje odgoje i tu svoju vezu što čvršću sa Allahom uspostavi. Što? Što je to potrebno? Kad dođe pobjeda, da se ne osili. Da ne zalutaju ponovno jer onaj koji je naučio dugo saburiti u teškoći i tad se naučio i osjetio Allahu u podršku i osjetio njegovu blizinu i osjetio da je se on Allahu približio poslije kad dođu iskušenja koja dolaze sa pobjedom neće se odmaza ljude nego ta veza sa Allahom stalno će misliti o danima je tako uspostavljanja tog intenzivnog ibadeta i veze sa Allahom subhanahu wa i cijenit to što mu je Allah dao izla I neće se dopustiti tukšno da skrene. Da učini je zonom. Je tako? A mi sad evo. Kakvi smo? Allah zna, kad bi neko od nas se domogao kakve vlasti. Kome bi meta koteo, kome bi ženu oteo, šta bi uradio. To Allah zna sam. Neodgojeni. Nema veze između nas i Allah subhanahu Nema čvrste veze. Pa kaže Sid Kutub, rahmeullahu ta'ala, i zbog toga Allah stano ta'ala odgađa. Odgađa zato što se umet ne bori radi Allaha, nego se bori radi nacionalizma. Bori se radi prirodnih bogatstava. Bori se radi ratnog plijena. Bori se radi ponosa. A Allah neće ništa od toga. I Allah neće pomoć nikoga od tih ljudi. Nego pomaže samo jednom. Ko se radi Allaha Božu. Pa Allah pomaže samo onoga ko se za njega bori. <clears throat> I nikog više. Intensurullaha. Ako Allaha pomognete, nije ako pomognete Bošnjaki. <clears throat> Nije ako pomognete Albanci. Nije. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Znači Allah pomaže samo onoga ko se radi njega bude bolj. A umet očito još to nije sažvako. Taj teuhid, ihlas, to još nije sažvako. Je li tako? Pa Allah subhanahu ta'ala daje sve ovom usibete i odgađa pobjedu, ne bi li se to oči očistilo. I da na kraj bude borba samo za Allaha, ne bi li Allah pomo pomogao. Je tako? Jer ubitan je Resul sallallahu alaihi sallam. Za onoga ko se bori i ovako i onako, za ovo i za ono, pa kaže a men qatala li tekun kelimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabili ko je svi ovi na pravom putu kaže onaj koji se bori da Allahu riječ bude gore on je na Allahu putu znači ne borimo se mi za šerijat zato što ćemo biti lagodno živjeti ne borimo se mi za uspostavljanje šerijata zato što pretpostavljamo da će nama pripast ministarske fotelje ili nama prestiž muslimanima je tako? a nevjernici ehlu kitabije bit će i poniženi, jel tako? Neće imat prestiž kao sad, a mi poniženi. Znači, nije radi čega. Znači, nije, ne borimo se za šerijat zato što nam šerijat donosi određenu korist. Nije, nego samo zato što je to šerijat. Allahov zakon. Iz pukog robovanja i ibadeta Allahu smanota. E onda dolazi pomoć sve dok ne bude to do kraja čisto nema pomoći isto tako mi se borimo protiv određenog zla kaže Sejt Kutub ali ljudima nije jasno da je to protiv čega smo mi ustali zlo nije im se to još razbilo danilo nije im se još to nisu vidjeli nisu to još osjećali razumim razum pa evo ovdje protiv demokracije o srce govorio 15 godina. A vjerujte danas daleko više ljudi uviđa je tako, da je zaista ta demokracija opasna i ogavna. Da je to strašan zulum i nepravda. Da to vodi u propast i pojedinca i porodicu i sve ljude. Sve više ljudi vidi to. Je tako? Daleko više nego možda 95. Daleko više nego na primjer 90. Sad nisi mogu, kome sad mogu to objasniti? Ali mora da prođe vrijeme da ljudi se uvjere da je to zlo. Pa da onda daju podr podršku. Pa tako? Tako dalje. Mnogi razlozi radi koji Allah svano tela odgađa pomoć. Allah je mudan. Allah je, njegova je mudrost savršena i sve što stvara, stvara pravedno i savršeno mudro. I kad odgađa pom, to je pravedno i savršeno mudro. Prema tome, nemoj ništa ti požurivati. I nemoj nikakve prečaste patat sosti zablude. Nego pravim putem oni najkreći. Allah vas pomogu. Ja sam zaista ovu iscrpio, a vi Bojrom. Nervin. A? Ako ću ja početi prozivati da se snima. Bujro, braći, slobodno, ko ima kakav komentar? Ako neko osporava ovo što pričam, isto, ne smeta. Bujr, nije valjda ti da usporavaš. <laughs> <laughs> koraš da ja praću ovo. Komentarisali smo sada ovo dešavanje u Somaliji. Ja. Kako su, znači, ponudili šerijat da se uspostavi, ali samo da ide preko parlamenta. Jes. Pa su braća to odbila. Hvala Allah na, na razbore to sam. Pravimo paralelu sad, reko, kad bi neko ponudio sad našim mojim ljudima koji partija, tako nešto slično. Ja. Pa- <laughs> Oni ne bi znali da odbiju. Nema sumnje, znači, nema sumnje da vidite. Podlost neprijatelja Islama je zaista, ne možeš da, da, da usanjaš kolika je to podlost. Oni su se borili protiv Mujahide, je li tako? I su prostali. Kad su vidjeli, znači, Allahu usmanu ta'ala pomoć i podršku i da ovi ostvaruju, je li tako? onda zbog prisustva muđahida i zbog njihove borbe su ovi napravili taj ustupak. Eto, nek bude šerijac kroz parlament. Čak i to ako smatramo nekim uspjehom i korakom naprijed. Pa nisu to zaslužili oni koji su došli na kraju u taj parlament da glasaju. Je to preko njihovi lijeđa bilo? Nije, nego o, <coughs> opet preko onih protiv koji su oni i tu zaslugu koju oni, znači, to je zasluga muđahida, oni trebaju da je uživaju. A oni se onda okreću protiv protiv onih koji, čijom je borbom došlo do toga da bude im to uopšte ponuđeno. Svatar. Ilegalno ste govorili. Jes. Svatar. Isto kao Dersovi u Biloj džami u Brčkom. Šta sad ja pričam? U Biloj džami u Brčkom su pustili nekim dajama, znači dozvolili da dođu jednom sedmišnju da drže dole des. I oni miskini misle da je to sad neki veliki davetski uspjeh, što su oni to uspjeli da izdejstvuju. To baš obrčko. Ja kažem, vidi, znači to je kratkovidost. Kako niste uspjeli ni na jednom drugom mjestu? Kako baš u Brčkom? <laughs> Tako, zašto baš u brku? Zašto? Pa kako? Svatate, vrat. Pa onda vi to smatrate da je to vaš uspjeh. Wallahi. Nikad to ne bi uspio. To je naš uspjeh. To je naš uspjeh. Da vama ta vrata budu otvorena. Vama. To je preko naših leđa. Ali to nekaj mi to halalim. Kad bi vi to iskoristili opet za uzdizanje sunneta i borbu protiv novotarije. Nije, nego će oni vas iskoristiti kao posljednju onu krpu, taraču i stranu još koji put pokušati da manu, da obršu našu davu. A ako ne uspiju, zaprlja se, vi ste na smeću, gotovo. Deponija, nema. A šta ste uradili? Izgubili povjerenje kod braće, je tako? A kod njih svakako nikad neće to povjerenje za zadovi. Nikad. Nikad. Da Allah sveća. Isto kod ljudi, znate, taj dole u bijeloj džami u Brčkom, to vam je čovjek koji je išao sa delegacijom ubjeđivati onu Fatu Orlović da proda zemlju crkvi to si ljudi. Potpisao je neku prijavu tamo protiv neki uh, neka djeca. Znači odvojeno od nas nije to onaj neka djeca iz osnovne ili srednje škole nisam siguran su dolazili kod nekog hođe tamo klanjali i djeca sad prihvatila svježe vjere i naglas amin Ovdje prijeti prekini se nama, nemoj se, oni su hoće. I na kraju je on onaj prekinuo namaz. Zbog toga. I problem je napravio. Zvao policiju. I to su ljudi ti, taj imami i taj, znači potpisali te prijave tamo, svjedočenja, tužbe, šta su radili, ne znam, nije. Ja njihov potpis uglavnom protiv te ovaj, povlazenje te djece što govore u džami Amin predali znači preko policije prsko distrik zavisite to znači tužiš za Amin žališ se kone onome ko ne vjeruje ni u Amin ni u džami ni u islam ni, ni u što od njega sad traži da ti presudi po pitanju. Amin. Neće mesec, mesec mi presudi. Subhanallah, radim. Rekao da sam ja umjesto dole tih vaših muftija sve vas smijenio. E, a ja, što sam ja onda muftija, vi tamo tužite se. Jel tako? Što će vam muftija? Vi ne poštujete proceduru islamske zajednice. Žalite se jel tako, tužilaštvu, sudstvu, državnom, a imate muftije. Šta će vam muftije? Da Allah srcu. E to, to je ta džamija gdje, gdje, gdje je dozvoljeno znači da se ti drcevi drža. E zamislite sad. Kako e, To vam je isto kao ovaj parlament što je ponuđen šarijet preko parlamenta. Nije to njihova zasluga među zaspod oni što se bore i dan danas. Ali hvala pa Allah subhanahu wa ta'ala pa dao tu razboritost da više niko muslimana ne može ono na šarenu važu. Znači, da go ima ljudi razboriti. Ne. Dok ne bude Allahova riječ gornja, mi smo zadovoljni. Ostajemo pogunjeni i nezadovoljni. I tako treba, tako stanje naše mora biti. to je pokušaj. Ili tamo u toma licu izabrali manje šrija, znači to je za njih zlo. Znači izabrali manje ipak parlamentu nego vam da miđaje. Zašto? Zato što se u parlamentu može uvijek reći znate šta, pa ipak ove neke stvari iz krivičnog zakona, znaš to, ne trebalo. Ili, hajde sad i ovo, pa i ovo sad nije dobro, pa i ono, pa... I gotovo. I onda, i onda onaj, Čingiskal. E, Pola onda, ima, pola nema. ja sam. To su oni htjeli. Ali Allah subhanahu wa ta'ala stvara što da će. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenim Allahim robom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči putoviti na uput. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam pravi put učini jasnim. صافينا وتعاتبنا آخر مرة تجمعنا وصفنا وتعاتبنا وآخر مرة تجمعنا مشات الحق دوا عدوان مشت الحق دوا عدوان مشت الحق دوا عدوان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم الإحسان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان صافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان